պատճառով նորշենցիները տեղափոխվել և բնակություն են հաստատել այլ վայրում, պահպանելով գյուղի նախկին անվանումը, խոսքը Մարդունու շրջանի նորշենի մասին է, Ռիտա Բաբայանի ասելով դա եղել է 1897 թվականին։ Մեր նոր շինան տեղափոխվել են, նոր շինը դերուկ, վերդուկ, պետուկ, այդ իրեք ցեղը շացալն եկալ սե սարդարաշին, դիմերացյուրը կասում, տղ գոմ էրալ այլ, տղ կացալն հետո եմ դերունք մուքուք, պետունք սե բաշեղյանել են պետուկուն, Վերդուքել Հակոբյաններն են։ Հետո այդ իրեքն են, այս գյուղի հիմնադիրները։ Հետագայը մեր տարբեր ցեղեր են եկալ մեր գյուղով։ Գրգորյանեն, Շահբազյանեն, Ասլանյանեն, իսկ այդ Ասլանյանեն, Շահբազյանեն, Գասպարյանեն եկալ են Իրանից, Իրանի Խոյ նահանգից։ Հայրյաներն եկալ են Դիզակից, Հադրութա։ Մայական կողմից Խոյեցից։ Հինգ եղբայրն եկալ են Շուշի, Շուշուա մեր գյուղապետին, այն ժամանակի գյուղապետին, ասալ են, որ եկեք հենք բնակիչ ծզնք տամ, հենք աղբերն դել։ Շաբոն, մնացականը, Գասպարը, Քերեմը, Ասլանը։ Հա, այդ հենք աղբերն են եկալը, իրաց տները լող քանդվեցա։ Եկալ էստեղ բնակություն հաստատալ, ամուսնացալ, մեկը մնացական յանակոչուալ, մեկը Գասպար յանակոչուալ, մեկը Մուրադ յանակոչուալ, մեկը Շաբազ յանա։ Նրանց շարավիղները կան գյուղում։ Հա, Ասլանյաներինը կան։ Մի ընտանիք է։ Այդ խոյցից Ասլանյանեն լող ընն նորագյուղ քաղաքում է նորակ։ Մայական կողմս է։ Շաբազյաններ կան Ստեփանակերտում։ Շաբազյանին նորագյուղ կան։ Զրուցակիցս, ինչպես տեղեկացակ, դերունց տողմից է։ Ապական Գերեզմանոցը ակումբի առաջինա։ Դա ժամալա, դերուս Գերեզմանոցը ըտղալա, որ սովետական կարգերը եկալն, նա հիչ ասի մե բարբարոսնա ենլալ։ Հատե էս նովկա, էտ քարերը, լող, դերուս է տապանակարերնա, բերալը նով են կողքեր կավը ըտիրել, մրգյուղացի մի մարդ ասալա չկամաչում գոնե ասումա դեր եղշին իրա տղին մի հատ քար դրեք իրան գերեզմանին իրան եւ սալի մեջ երկու հատ քար են գցել մեկը դրել են հոր եղբորս վրա անդոնի մեկն է դեր եղշիի վրա իմ պապնա տեր եղշեն եւ նա դաշնակա եղալ յուրա մոտ համազասպնա եկալ եղ Հա, համազոյանանում է այդքշերի մայքոն համազո պերալա համազասպում դիլա։ Իմ երեխաներս էլ եմ լի ասում, ասում դուք գյուղի պատմությունը գիտեմ չեք, դուք գիտեմ չեք, ամմամին, ընտանիք, ինչ ես ասելվա, որտեղից է եկալ, ես տոհմի պատմությունը, հա, տոհմի պատմությունը, ես ավեր ես էլ մռնի, որ մի տենանում զանգն տա, մամա, ես մինը պահուր պարի կամա, ես մինը հիբիացնվալ, որ հայրը պատմալում, խը ծվերալ չեք, ես այս էլ մռնալանքին եմ, դե ծամ հիչ չեք Գյուղում ավերակ տները շատ են։ Սարդարաշենցիները հեռանալով մանկության օրանից կարծես խզում են կապը անցյալի հետ, մոռանում հարազատ տան ճանապարհը։ Ռիտա Բաբայանն այս երևույթի իր բացատրությունն ունի։ Ճարնենա յուրան դերդավելած Մեն ախպերալալ 18 թվին ապրիլի 1-ի մահացա Բաղդասարյան այդին։ Շատ կապված ալա գյուղի հետ, գալիս է բանջարանոցը։ Մշակում է ինքն շատ հայրենասերալ է, կապված ալա գյուղի հետ։ Դե մահացալա էտա։ Մենակ իմ ախպերա վեր կապված ալա գյուղի հետ գալիս է։ Գալիս է հայական օջախս շենացնելիս տանը գնով պիտի տանը որ գնով չինում քանջվում ատոն մի տանը գնումս էլ հա ես քարը որ անգնում համը ամը մարդու մոտ չի հայնասիրություն ամը մարդու մոտ չի ամը մարդ ուզում է որ լավ ապրի իրան համար հայրենիք հո գուցե ես էլ ժամանակին ուրիշ քաղաքի ցածինիմսկի գիտամս սարդարը հալես ենք տեսա Երիտասարդ ընտանիքները չեն մնում Սարդարաշենում, քանի որ գաշ չկա, տարիներով ջուր չկար, ճանապարհները բարեկարգ չեն, աշխատատեղ չկա։ Զրուցակիցս է ասում։ Եթե այսպես շարունակվի, Սարդարաշենը որքան կարող է գոյատևել։ Մնացել են հիմնականում ծերերը։ Հա, իսկ նոման թոշակառուններ։ Դուք ասում եք, մեր գյուղը պահելու ենք։ Թոշակառունները միջև երբ կարող են գյուղը պահել դե իչքան ոտքի վրա եք պահելով եք։ Իսկան ոչի վրա է։ Իսկ ինչպես կարելի է գյուղը վերակենդանացնել ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով գյուղը կարող է վերակենդանացնել, փախստականները բերել գյուղուն վերաբնակեցնել, հոգալ գյուղի կարիքների մասին։ Փախստականը չի ուզում գալ այստեղ։ Ասում են, եթե լավ գյուղ լիներ, հենց Սադարաշենցին կմնար։ Դե ի՞նչ ասեմ։ Այդքանից հետո ի՞նչ ասել։ Իմ դե ասեմ ոչ մեկը չի մտածել, չի հոգացել։ Երիտասարդը գնացել է, ցավը մենք ենք զգացել, որ մին ընտանիք պակասում է։ Իջել ունիմ 3 տղա։ Մեկը Ստեփանակերտա բնակվում ընտանիքալ, երկուսն էլ Նորագյուղ են բնակվում։ Կարիքից ստիպված գնացել են իրենց ընտանիքները պահել։ Ես եւ ամուսինս էլ մնացել են գյուղ։ Զբաղվում ենք անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, օգնում Ստեփանակերտում ապրողին։ Չէ, ասեմ օգնում իրենք աշխատում են իրենց ընտանիքը պահը։ Գյուղի հերանեկարը ինչ հերանեկար եք կանխատեսում։ Գյուղի համար ինչ հերանեկար կանխատեսեմ։ Գյուղում առաջի հերթին երիտասարդ պիտի։ Մանկանչիչ պիտի։ Որ գյուղը ապրի, եթե հնչում է դպրոցի զանգը, ապա գյուղի շնչնելա հնչում։ Իսկ եթե չկա դպրոցի զանգը, չի հնչում։ Դպրոցի զանգը հնչում է, բայց քանի երեխա կա դպրոցում։ 5 երեխա, մի ընտանիքից։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Պետությունը ինչ պիտի անի։ Պետական մարմինները ինչ պիտի անեն, որպեսզի արդեն գյուղում մնացած երիտասարդները չտեղափոխվեն այլ վայրեր։ Առաջի հերթին աշխատանք, Ինչ աշխատանք առաջարկեք, ինչ աշխատանք։ Դե ես ինչ իմանամ, ծայամասային գյուղեք, եթե լասեմ որ ճանապարհն են հերովա, ի՞նչ աշխատանք պիտի լինի։ Եվ երիտասարդներ չի ուզում զբաղվի գյուղատնտեսությամբ։ Պաճառը ո՞րն եք համարում։ Դուք արդեն կենսաթոշակառու եք, տարեց մարդիկ եք, զբաղվում եք անասնապահությամբ, բայց երիտասարդը ինչու չի ուզում։ Որովհետև դժվար է անասնապահությամբ։ Միթե նախկինում դժվար չէր։ Խորթային տարիներին դա անում էին, հիմա ինչու է դժվար։ Խորթային տարիների մի կով եք պահել, վեց ոչխար Դրանից իվիր չեն թույլատրել։ Հիմա թույլատրում են, ինչու չեն պահում։ Հիմա թույլատրում են 100-ը, 1000-ը պահել։ Դե հիմա պայմանն լավ թող 100 հազարը չպահեն, իրենց տան կարիքները համար իրենց անասունը ունենան, հավը ունենան Բաքում, բաժարանոցը ունենան, երիտասարդի համար թող իր աշատատեղը լինի իր անասունը պահելը, իր հողը մշակելը։ Երիտասարդը պահում է, կովելա պահում, ամեն ինչը պահում է, բայց շատ դժվար է, այն երիտասարդը որ ամուսնացալ է, նրա կինն էլ է ուզում լավ բարվող պայմաններում ապրի։ Ոչ թե գոմը մաքրի, բա ով պիտի գոմը մաքրի, եթե ուզում է իր տունը պահել։ Երիտասարդան էլ ուզում ապրել։ Եվ թորը եկալ այս վիրս, ստերա տահին դշկեքի պիրին, բոյա ուսմիմը տակվալը, մի քիզ վերը կալ, սեխե մաչին, կարշը սոտատվալ, մաշկս կահավույ, մաշկս կտրլանա, հա, դժվար ապրելը, մեր նման գյուղում, նորա գյուղում հիշտ ապրելը բայց մտնման գյուղում դժվար է ապրել։ Ոչ մեկը չի մտածել մեր գյուղի մասին, մեր գյուղի երիտասարդների մասին, ոչ մեկը չի մտածել։ Ես թոշակառու կին եմ, թոշակում ստանան պետությունից, աշխատանքը ինձ համար կարևոր է, բայց երիտասարդը պիտի աշխատի, որ իր ընտանիքը պահի ասում եք ձեր զավակներից հա։ երկուսը նորագյուղում են ապրում։ Նրանք ինչով են զբաղվում նորագյուղում։ Մեր տղաս էլեկտրիկա, կանտրալորն է նորագյուղի, է հա։ մեկն էլ հաշմանդամ է։ Իրան գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է, հա, չէ՞։ Չէր կարող Սարդարաշենում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Չէ, ջուր չկա, ջուր չունեք։ Ծսալեք մեր աղբյուրը։ Միակներ, հա։ Հա, միակ աղբյուրն է։ Օգոստոսում ժամանակա եղավ, որ ջուր չի եղել։ Իրեք ժամը կանգնալանք, մի կալեստո ջուր լուսնիկ որ բերի։ Անասունեն ծարավ, ջուր չի եղել, որ անասունեն ջուր խոմ։ Բայց հիմա գյուղապետն ասում է, որ արդեն նոր արտեզյան ջրհոր են խփել։ Մտավախություն չունեք, որ ամռանը կարող է ջուրը պակասել։ Հնարավոր է, ասենք, բանջարաբուսանային մշակաբույսեր ցանեք, հանկարծ ամռանը ջուր չլինի։ Դե անցյալ տարի այդպես է եղել։ Պոմիդորը ցանել, վարունգը ցաներ, լոբիա, կարտոշկայա, ամեն ինչ ցաներեք, բայց բերք չեք վերցրել, որովհետև ջուր չի եղել։ Նախապես գիտեիք, որ ջուր չկար, ինչու եք ցանել։ Դե եղանակ են անք, գուցե անդրերը դրել եք աստծո վրա։ Գուցները դրել եք աստծո վրա։ Ցորեն եք ցանել, բայց բերք չեք վերցրել, որովհետև վատ տարի է եղել։ Դե տարին հալա լավ է գնում։ Ցորեն հրալը, կարտոշկա վարալը, մնացածները ժամանակին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոչ միտեղ չեմ գնացել 90-ական թվականներին ոչ միտեղ չեմ գնացել, մնացել եմ գյուղում։ Բոլորին ասում, որ խաղություն է լինելու, ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը, եւ հույս ունիմ, որ հաղթանակը իննա ճանաչելն Ղարաբաղի անկախությունը։ Ես հույսում պահում հույսով էր մնամ, որ ասում, բոլորի ինձ ասում ընծուտ ես ասում, ձևական չում ասում, ես հայնաս էր մարդում, հոգով սուրտով կապված ես գյուղի թետ, ծնված ես գյուղում, նեցացած ես գյուղում, ամուսնացած ես գյուղացու հետ, մուկ մերեսպոն պատրաստալ ենք 85 թվականի, որ ամուսնացալը, հա, կարուցել ենք 85 թվականի։ Են հուսավ, որ գյուղու մնալու է, ձերզավակներ մնալու են հա, գյուղով։ Հա, գյուղու մնալու է։ Մեզ ամասնությունը նորա գյուղա, մեր գյուղա ծիքել, մեր նոր գյուղա, ծավալիա։ Ռիտա Բաբայանի պես այրինի եզերքը չթողնելու, մակարելու պատրաստակամություն ունեն եւ որոշ երիտասարդներ։ Նրանց շնորհիվ է, որ վերջին տարիներին բնակչության նվազ թիվը պահպանվում է նույն մակարդակի վրա։ Այստեղ տարվա մեջ 1-2 ծնունդ է գրանցվում։ Ուրեմն դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 26-ի թողարկումը հեղինակ ծովինար գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր ավետ բադալյան